Tractatus trigesimo septimus Item alius de Epifania Memoria aureorum ab humani generis salvatore gestarum Magnam nobis delectissimi confert utilitatem Si quae veneramur credita suscipiamus imitandam in dispensationibus enim sacramentorum Christi. Et virtutes sunt gratiae et incitamenta doctrinae. Ut quem confitemur fidei spiritu, operum quoque sequamur exemplo. Nam etiam ipsa primordi, quae Dei filius per matrem virginem nascendo suscepit, ad provectum nos pietatis instituunt. Simul enem apparet cordibus rectis in una eademque persona, et humana humilitas, et divina maestas. Quem cune testantur infantem, Caelum et celestia sum locuntur auctorem. Puer corporis parvi, dominus et rector est mundi. Et genitritis gremio continetur, qui nullo fine concluditur. Sed in his nostrorum vulnerum curatio et nostre deiectionis erectio est, quia nisi in unum tanta diversitas conveniret, reconciliari Deo natura humana non posset. Legem ergo vivendi remedia novis nostra sang et inde data est moribus forma, unde mortuis est impensa medicina nec emerito cum tres magos ad adorandum Iesum novi sidris claritas deduxis set non eum imperantem demonibus non mortuo suscitantem nec cecis visum aut claudes gressum aut mutis eloquium reformantem vel in aliqua divinarum virtutum actioni viderunt sed puerum silentem quietum et sub matris solicitudine constitutum in quo nullum quidem apparere de potestate signum sed magnum preparator de humilitate miraculum ipsa iteque specie sacrae infantiae cui se deus dei filius aptarat predicationem auribus intimandam oculis ingerebat ut corat hoc non preferebat sonus visiones iam doceret effectus tota enim victoria salvatoris quae diabolum superavit et mundum humilitate cepta humilitate confecta est dispositos dies sub persecutione in coavit et sub persecutione finivit nec puero tolerantia passionis nec passuro de fuet turo puerilis. Quia unigenitus Dei sub una maestatis suae inclinatione suscepit, ut, et homo velet nasci, et ab hominibus posset occidi. Si igitur omnipotens Deus causam nostram nimie malam humilitatis privilegio bonam fecit et idio destruxit mortem et mortis auctorem quia omnia quae persecutores intulere non renuit sed obediens patri crudelitatem sevientium mitissima lenitate toleravit, quantum nos humiles, quantum oportet esse patientes. Qui, si quid labores incidimus, numquam, nisi nostro merito sustinemus, se in gloriabitur castum se habere cor aut mundum se esse a peccato, et dicente beata Ioanne, si dixerimus quia peccatum non habemus nos ipsos seducimus, et veritas in nobis non est. Quis invenietur ita immunis a culpa, ut in eo non habeat, vel justitia quod arguat, vel misericordia quod remitat. Unde tota dilectissimi Christiani sapientiae disciplina, non in abundantia verbi, non in astutia disputandi, neque in appetitu laudes et gloriae sed in vera et voluntaria humilitate consistit quam dominus iesus christus ab utero matris usque ad supplicium crucis pro omni fortitudine et elegit et docuit nam cum discipuli eius inter se quod aed evangelista disquirerent quis eorum maior esset in reino celorum, vocavet parvulum et statuet eum in medio eorum et dixit. Amen, dico vobis, nisi conversi fueritis edificiam in isicut parvuli, non entravitis in regium celorum, quicumque ergo humiliavit se sicut puer iste, Hic major erit in regno celorum. Amat Christus infantiam, quam primam et animos uscepit et corpore. Amat Christus infantiam, humilitatis magistram, inutensie regulam, mansu etudinis formam. Amat Christus infantiam, ad quam majorum dirigit mores, adquam quam senum reducit etates et eos ad suum inclinat exemplum quos ad regnum sublimat aeternum ut altem plane valiamus agnoscere quo modo apprehendi posit ta mira conversio et in puerilem gradum qua nobis mutatione reliundum sit dolcia ad nos beatus paulus et dicat nolite pueri effici sensibus sed malitia parvuli estote non ergo ad ludicra infanciae et ad imperfecta nobis primordia revertendum est sed aliquid quod etiam graves annos deciat in de sumendum est velax commotionem transitus citus ad pacem recursus nulla memoria offensiones nulla cupiditas dignitatis amor socii et communiones et qualitas naturalis magnum enim bonum est, nocere non nosere, et ad maligna non sapere, quia inferre ac referre iniuriam, mundi huius prudentia est, nemini autem malum pro malo redere, Christiane est equanimitatis infantia ad hanc vos dilectissimi. Similitudinem parvulorum, Mysterium hodierne festivitatis invitat. Et hanc vobis humilitatis formam adoratus a magis puer, salvator, insinuat. Qui ut imitatoribus suis, quid glorie pararet ostenderet, orto sui tempore editos martirio consecravit ut intra bethlehem ubi christus natus est geniti per communionem aetatis consortes fierent passionis amator ergo humilitas et omnes affidelibus vitator elatio alter alterum sibi preferat et nemo quod suum est querat sed quod alterius ut cum in omnibus abundavit affectus benevolentiae in nullo inveniatur virus invidiae quoniam qui se exaltat humiliabitur et qui se humiliat exaltavitur